O šiaip jau, mano broliai, džiaukitės viešpatyje. Man rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai pastiprinimas. Sergikitės šunų, sergikitės netikrų darbininkų, saugokitės apsipjaustėlių. Tikrieji apipjaustytieji esame mes, kurie tarnaujame Dievui jo dvasia, didžiuojamės Kristumi Jėzumi ir pasitikime ne kūnu. O juk aš galėčiau pasitikėti ir kūnu. Jei kas nors tarėsi galys pasitikėti kūnu, tai aš pirmutinis. Aštuntą dieną apipjaustytas, kilęs iš Izraelio tautos, Benjamino genties, hebrajas iš hebrajų, įstatymo besilaikantis fariziejus, uolus bažnyčios persekiotojas, be priekaištų vykdęs įstatymo reikalaujamą teisumą. Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas. Bet vėjuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik vieną tikrą. Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmin į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Taigi visi, kurie esame tobuli, turėkime tai galvoje. O jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, Dievas jums tai apreikš kad ir kiek nuėję, ženkime toliau tą pačią linkme. Broliai, visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgėsi pagal mūsų pavyzdį. Daugelis apie juos nekartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu. Elgėsi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražutis, jų dievas pilvas ir jų garbė gėda jie te masto apie žemės daiktus. O mes esame dangaus piliečiai ir iš jo mes laukiame išgelbėtojo, viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingą į kūną, ta gale, kuria jis savo visą palenkia.